die aan Israël gegee wat hy hulle vaders met de eed beloof het om hulle te gee, en hulle het dit in besit geneem en daarin gaan woon. In die Heere het hulle aan alle kante ris gegee net soos hy hulle vaders met de eed beloof het, en niemand van al hulle vijanden het voor hulle stand gehou nie, al hulle vijanden het die Heere in hulle hand gegee. Geen woord van al die goede woorden wat die Heere met die huis van Israël gesprek het, het onvervuld geblei nie, alles het uitgekomen.